نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Hisnul Muslim Min أذكار kitabi والسنة لفضيلة الشيخ علي بن سعد بن وهب سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمة bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kuma muna karatun sati da ya gabata da yau duka ana ruwa insha Allah mutirna bi fadlillahi wa rahmati muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ruwa wanda yake mai albarka a yau da ikon Allah za mu tashi darasi na takwas a wannan littafi mai albarka insha Allah kuma ina fatan za mu ɗan ƙara gaggawa a cikin karatu don kamar yadda na faɗa shekara goma sha biyar da suka wuce mun yi littafin darasi goma aka yi aka kammala to yanzu ko muna kusan darasi na takwas ina ga kuma muna da rata matuka da gaske zuwa ga ƙarshen littafin so kula ga wannan zan ɗan ƙara ɗan gaggawa a cikin karatu din da fatan nutsuwar ku za ta karu amma zan yi ƙoƙari ya zama dukkan wani muhimmin bayani sha Allah ta'ala zan yi ƙoƙarin isar da shi ko da ku a takaicen takaitawa ne abin da zan yi a shi ne bayanin da ba su da alaka da littafin kai tsaye ko kuma tsawaitawa a cikin bayani in sha Allah ta'ala muna farawa da kuma addu'a ga 'yan uwanmu da ke ƙasar Nijar kan halin jarrabawa da suke ciki muna roƙon Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki muna roƙonsa da sunayensa mafi girma na alhayu alkayyum muna roƙonsa da siffofinsa na Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙon Allah da addu'a da annabi Yunus ya yi la'ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin muna roƙon Allah ta'ala ya kai musu ɗauki ya takaita fitina din kuma Allah ta'ala ya tabbatar da aminci a kasar ya kuma tabbatar da yalwan arziki a kasar waɗanda suke da bukatan ta da hankali ko muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su idan ba masu shirya ne kuma Allah ta'ala ya takaita jarrabawa din a kansu muna rabon Allah ta'ala kuma ya takaita irin waɗannan jarrabawa a dukkan ƙasashen musulmai na duniya da kuma dukkan duniya inda ake kwatanta adalci Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya kare mu ya kare al'ummar mu ya kuma kare garuruwan da muke rayuwa a ciki Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya da aminci a Najeriya da Nijar da Afirka da kuma duniya gaba daya Allah ya sa mu wanye lafiya za mu tashi darasi na takwas daidai kan yana za a tashi ustaz addu'a ta nawa o oh, addu'a ta talatin da shida muna cikin babin du'a'un ruko ko kuma zikirin ruko wato ambaton Allah da ake a cikin ruku'i a wannan babi an kawo mana kaman zikiri ɗaiɗai guda biyar mun karanta guda hudu a sati da ya gabata yau da ikon Allah za mu tashi a kan. zikiri mun karanta guda uku ko a sati da ya gabata yau da ikon Allah za mu tashi a kan zikiri ko addu'a ta hudu da ake a cikin ruku'i wato ruku'i na sallah wanda ya kunshi sallan farilla da kuma sallan nafila a kuma cikin kowace raka'a a ruku'inta kamar da na fada in an ka addu'o'i da suka kai guda hudu ko biyar abinda ake bukatan mu da shi shine yin at tanawo shi ne yin aiki da fuskoki daban-daban daga lokaci zuwa lokaci a wannan raka'ar idan ka yi aiki da wannan addu'a misali a ruku'in raka'ar farko ka kayi subhana rabbiyal abin, subhana rabbiyal abin, subhana rabbiyal abin. a raka'a ta biyu kana iya karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli a raka'a ta uku kana iya ruku'i kace subuhun kudusun. rabbul mala'ikatu war ruh waɗannan ashe ake nufi a tanawo, wato idan ibada ta inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fuskoki kala-kala to ana buƙatar mu tabbaka mu yi practicing waɗannan hanyoyi din daga lokaci zuwa lokaci shine at-tanawwu waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli nau'in kad waradat idan ibada ɗaya ta zo ta fuskoki da dama to ana buƙatan mu yi practicing wannan fuskokin daga lokaci zuwa lokaci insha Allah mafhum tayyib za mu tashi kan addu'a ta 36 a littafin kuma ta hudu a cikin wannan babi na du'a'ur ruku' ko kuma azkarur ruku' insha Allah ikra ya ustaz اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصري وما استقلت به قدمي اللهم لك ركعت اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي وما استقلت به قدمي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشأ لك سمعي وبصري ومخي وأذمي وأسبي وما استقلت به قدمي وانا حديثي صحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء الويت حديثا iya cikin sahihu muslim hadisi na 771 insha Allah ta'ala a ruku'i manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu karanta Allahumma ya Allah laka zuwa gare ka raka'atu nayi ruku'i wannan ruku'i da nayi ya Allah zuwa gare ka nayi wannan iya tabbatar da ikhlasi a cikin sallah cewa dukkan wata gaba ta sallah dan Allah ake yin ta wa bika amant kuma zuwa gare ka ya Allah nayi imani zango na uku walaka aslamt, zuwa gare ka ya Allah na miƙa wuyana na musulunta kenan shine na miƙa wuya khasha laka sam'i kalman khasha shine al-inqiyad wa ta'a bi ma'ana khasha laka sam'i ai na miƙa wuyana kuma nayi biyayya ko kuma ce ji na ya miƙa wuya yayi biyayya gare ka saboda sam'i din anan shine fa'ili shi ya aikata aikin jina ya miƙa wuya kuma ya yi biyayya gare ka ya Allah wa basari haka gani na ya miƙa wuya ya yi biyayya gare ka wa muhi haka kuma mai muhi bargo jazakallahu khairan bargo na mun karanta a baya ma'ai bargo na ya miƙa wuya kuma ya yi biyayya wa azumi menene azumi ƙashi kashina ma ya mika wuya kuma ya yi biyayya wa asabi menene asabi jijiya haka jijiya ta ta mika wuya ta yi biyayya wa mastaqallat bihi qadami da dukkan wani abun da kafata ta dauka shine dukkan jikina ma ya mika wuya ya yi biyayya waɗanda aka kira kawai examples ne misalai ne jina da ganina da ɓargona da ƙashina da jijiyata sai kuma aka ce da dukkan abin da ƙafata ta ɗauka wannan shi ne a wurin malaman balaga da ake bayani da cewa me wannan kuma shi ne zikirul ammu ba'azal khas bayan an yi taksisin waɗannan gabai sai kuma aka kira dukkan jikin gaba ɗaya amma an kira su daga farko saboda muhimmancin ji da gani ji da gani suna da matukar muhimmanci sai aka fara da su mafu tsayi zaka wani na daga cikin bakin addu'o'i da mafiya yawan mutane ba su haddace bari su karanta a ruku'i ina mana wasu yajen samun ladan wannan suna mu tabbatar da mun haddace wannan addu'a ita ma muna karanta ta insha Allah Allah ya samu wanye lafiya na'am ikira addu'a ta 37 insha Allah والكبرياء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة wannan hadisi asali riwaya ne na sahabi mai suna auf bin malik al-ashja'i radiyallahu anhu hadisin iya cikin sunan na imam abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 873 wanda sheikh muhammad nasir a tahqiqin littafin ya ce hadisi ne da yake mai kyau. ana karanta wannan addu'a a cikin ruku'i subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah zil jabarut in an ce zil iya da alaka da kalmar sahib wato sahibul jabarut sarki ya tabbata ga zil jabarut ma'aboci jabarut daga kalban aljabur ne kalban aljabur shine wajabtawa Allah ta'ala ma'abocin tilastawa akwai al'amuran da ba sai muna so ba Allah yake so mu yi su idan yana so to dole mu yi daga cikinsu akwai rashin lafiya ba zaɓin ba ne yi rashin lafiya kake yi yana tabbatar da siffa ta Allah ce hatta abin da baka ka so yakan iya jarraba ka da shi don ya gwada imaninka iya daga cikin tilastawansa wata ran ya sa ka yi dariya wata ran ka kuka wata ran ka farin ciki wata ran ka bakin ciki wata ran ka yi addu'a alhamdulillahi lalzi bi ni'matihi tatimmu salihat dan al'amura sun ma dadi wata ran ka ce subhanallahi alhamdulillahi alhamdulillah ala kulli halin dan abubuwa ba maka daɗi ba kaga wannan shi da bazar da shi aljabarut ne shi yasa akan siffata shi da kalmar tilastawa iya kama da alqahhar alqahhar mafhum tayyib wal malakut malakut kuma an same shi da kalmar almulk ne wato tsarki ya tabbata ga ma'aboci tilastawa da kuma dukkan mulki bi ma'ana duk mulkin duniya na Allah subhanahu ta'ala ne babu wani mulki da ba na Allah ba saboda siffar mulki siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, it mulki gaba ɗaya siffar Allah ne ba ta adam ba sai dai kan Allah yakan gutsira wani bangaren mulki ya ba wa wani dan ya ga yaya mutum zai a bayan ƙasa mafhum tayyib wal kibriya kuma Allah ba abocin kibriya yafi dacewa a ce kamaluz zat wato Allah yana da kammalallen zati ana fasara kibriya na Allah da cewa zatin Allah kammalalle ne saboda mai saboda wal azama al azama kuma sai dauki mai siffa ta girma mafhum don haka Allah ta'ala al kabir ne kuma menene al azim ne subhanahu wata'ala kuma al malik ne subhanahu wata'ala kalban al jabarut shin ya halatta a siffata Allah ko a kira sunan Allah aljabir ko bai halatta ba hmm? shin yana halatta a kira Allah aljabir tunda an ce bil jabarut almalakut sunansa ne almalik sannan alkibriya sunansa ne mai alkabir sunansa ne almutakabbir sunansa ne sannan kuma al'azama Allah ne al'azim ya halatta a ce masa aljabir ko bai halatta ba mai dalilin Aljabba siffa ta mubalaga alawa zane alfa'al Kasan ya kawo hujja da kira jabbar tukuna amma abu na biyu shine cewa siffa ne ba dukkan siffa ce ta Allah kuma ake cire suna a ciki ba akwai aiki da aikin Allah ne amma kuma ba a ishtikakin sunan a ciki yanzu wa yamkuruna ba za ka ce Allah almakir ba ba ya halatta ba za ka cire sunansa zaci ba shi yasa littafin alkawa'id musula. في صفات الله وأسماء الحسنى نشك محمد بن الصالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه كده مهمة نباكو assignment insha Allah nan gaba kadan zan tambaye ku na ba ku assignment akai mafu tayyib sai babi na 18 du'a'ur raf'i min ar-ruku' addu'a da ake yi bayan an ɗago daga ruku'i kayi ruku'i a cikin sallah kayi subhana rabbiyal azim adadin abin da ka karanta sai ka miƙe a ruku'i miƙe wanda kai to ana karanta addu'o'i a cikin wannan miƙewa daga ruku'i insha Allah ta'ala a wannan babi malam ya ka mana kaban addu'o'i guda uku insha Allah mafhum tayyib bismillah sami Allahu liman سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده Sami Allahu liman hamida. wannan hadisi ne da yake ingantacce riwaya ne na nana Aisha kuma iya cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh hadisi na 795 lokacin da ka miƙo a ruku sai ka ce sami Allahu liman hamida idan kai kade kake sallah idan kuma kana yi tare da liman shi zai ce sami Allahu liman hamida kai kuma sai ka ce me rabbana lakal hamd idan har liman ya ce sami Allahu liman hamida a magana mafi inganci kai ba sai ka ce sami Allahu liman hamida in har liman ya fada amma shi liman da ya sami Allahu liman hamida ana so ya ce me rabbana lakal hamd lokacin da aka dago a ruku'i nakan muku harji sau nawa Allah ta'ala ya kira kalmar ruku'i a ƙur'ani hmm? sau nawa sau hudu kalmar ruku'i ko kuma kalmar da aka yi ishtiƙaƙinta daga ruku'i sau uku sau hudu haba ustaz ai ya wuce haka ruku'i ya bu a ƙur'ani sai ɗaiɗai sau goma sha biyar ka rage goma sha ɗaya wa zai iya bani na farko a cikinsu na farko yana cikin bakara wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ka samu daya ma'ar raki'ina ka samu biyu aya ta nawa kenan a bakara aya ta 43 jazakallahu khairan na ƙarshe kuma ya zo a wani sura a suratul mursalat wa idza qila murka'u la yarka'u haka ne shine na karshe babu wani bayan sa tabbas kai kokari Allah ya maka albarka aya ta nawa aya ta 48 haka ne shi na farko gashi a bakara aya ta 43 na karshe mursalat aya ta 48 amma bakara aya ta 43 sau biyu ne so in ka bi tsakanin su yanzu akwai goma sha uku sai ku je ku nemo na ba ku akwai goma sha biyu na ba ku guda uku kenan ko sai a je a nemo insha Allah wa idza qila lahum urka'u la can biyu nan biyu ne ma an samu guda hudu so saura muku goma sha daya eh, insha Allah ta'ala na'am sami Allahu liman hamida Allah ya ji ga wanda ya yabo ya gode masa Allah ta'ala ya ba mu ikon yabo da godiya gare shi نعم الدعاء تتلاتين 39 ikram ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه wannan hadisi riwaya ne na sahabi rafi' ibn rifa'a radiyallahu an iya cikin aljami as na imam bukhari rahmatullahi alai. hadisi na 799 cewa fiyayyen halitta yana karanta wannan idan ya dago a ruku'i shine rabbana walakal hamd fuskoki hudu ne duka sun tabbata in ka dago kana iya cewa rabbana walakal hamd ko kuma rabbana lakal hamd babu wawun da siffa biyu siffa na uku allahumma rabbana walakal hamd siffa na hudu allahumma rabbana lakal hamdu waɗannan su ne siffofi guda hudu da ake da su rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu a da a ƙasar nan allahumma rabbana wa lakal hamdu ake a duk masallacin asali duk wanda ya sani ya san haka da ake yi. allahumma rabbana wa lakal hamdu mafu duka waɗannan hudu sun inganta a hadisai cikin bukhari da muslim muhimmin abu karkashinsu shine shi ma a tanawo. yin fuskokin duka wannan lokacin kai Allahumma rabbana wa lakal hamd a wata raka aka ce Allahumma rabbana lakal hamd a wata sallah ce Allah ce rabbana lakal hamd a wata sallah ce Allahumma rabbana lakal hamd waɗannan fuskoki guda hudu duka rika aiki da su rabbana wa lakal hamd ya mahaliccinmu lakal hamdu yabo da godiya naka ne hamdan kasiran tayyiban godiya da yabo kasiran mai yawa tsayyiban wanda yake mai daɗi. mubarakan wanda yake mai albarka fihi a cikinsa mafhum tayyib kana iya cewa rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kana iya cewa Allahumma lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi kana iya cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi kana iya cewa Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi shi ma kai fuskokinsa daga lokaci zuwa lokaci wannan addu'a ta biyu kenan a babin sai kuma addu'a ta arba'in a littafi din kuma ta uku daga wannan babi kuma ta ƙarshe insha Allah اقرأ يا أستاذ من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ملء السماوات وملء الأرض السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وما بينهما وملء ما شئت شيء بعد أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد أحق ما wannan ita ce addu'a ta uku mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ma ita min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdun allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal wannan hadisi asalin riwaya ne na abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu asalin sunansa shine sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu anhu imam al-bukhari rahimahullah ya maimaita hadisan a wurare da dama ambatan farko ya kawo shi hadisi na 95 cewa in ka kammala addu'a ta biyu rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi sai ka dora wannan mil as-samawati wal ardi duka kana tsaye fa bayan dagowa ruku'i gabannin ka je sujada kana cewa rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi fiyayyen halitta yace mala'iku tsere tsere suke wajen rubuta maka lada har competing suke da juna dan a ga waye zai rubuta maka ladan ka saboda muhimmancin sa da yawan sa mir as-sama wannan hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi hidan wato yabo da godiya mai yawa mai dadi mai albarka a cikin to mil a sama wal arzi cikin sammai da ƙasai yabo da godiya gare ka Allah muna yi ne cikin sammai da ƙasai wa ma kuma da cikin kuma abin da ke tsakaninsu wa mil a mashi ita min shaikin ba'ad da kuma cikin dukkan wani abin da Allah kake so bayan waɗannan duk mun yaba maka mun gode maka ahalas sana'i wal majdi Allah ta'ala ma'abocin yabo ne da kuma ƙoƙari wato tsayawa akan abin da yake yi subhanahu wata'ala a haƙƙu ma al abud wannan shine mafi dacewan abin da bawa yake fada zuwa ga Allah wa kulluna laka abudun kuma dukkaninmu a wurinka Allah a matsayin bawa muke mu musulmai bi ma'ana dukkaninmu a matsayinka ibadun ne amma sai aka ce wa kulluna laka abudun dan a nuna kauna da soyayya da kuwa tsakanin al'umma ta ce wa kulluna laka abudun ai wa kulluna laka abudun ka jasadin wahidin mafhum Allahumma ya Allah la mani'a babu wanda ya isa ya hana limama na atana abun da ka bayar Laɗin nan ita ce ake cewa la annafiya lil jins wanda takan yi aikin inna wa anna idan an samu sharuɗa guda hudu daga cikin siffar da shine tana sawa muftada mai fataha ba rufu a waje aka ce lamani'a kamar yadda inna wa anna suke sa nasaba da ita ma haka take yi eh, ta zo a ƙur'ani in ka ce la ilaha illallah ko a kalmar shahada ita ce la ilaha saboda la annati ya lil jinsi ne mafhum tayyib don haka lamani'a babu wanda isa hana limama na ataga abin da ka bayar ya Allah wala mu'tiya lamani lamani alima ataita babu wanda isa hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ata babu wanda isa bayar da abin da ka hana wala mu'ti ba mai bayarwa lima mana'ata ga da ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd bai amfanarwa ma'abocin wadata wadasta sagare ka ba ta da amfani in mutum ya fi kowa arziki a duniya da ƙoƙarin ciyar da arziki don Allah wannan arzikin ba Allah yake wa amfani ba sai dai amfani bayan Allah don Allah bai son ka sai abinci ka bashi bai son ka gina masa gida ko cewa da aka yi mu taimaki addinin Allah Allah zai taimake mu ai ba Allah muke ba wa kuɗi ko wani abu ba ‘yan uwanmu muke yi wa wannan aikin kuma Allah ya bada lada amma shi Allah ta'ala ƙoƙarin mai ƙoƙari arzikin mai arziki baya amfanar da shi ba abin da Allah yake bukata a wurin dan adam shi yasa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin ko da cikin suratul zariyat ko aya ta nawa 56 da 57 da 58 jazakallahu khairan kaga inna Allah huwar ar quwwatul matin kuma bai bukatar mu ciyar da shi Allah bai bukatar komai a wurin kowa mu yanzu a duniya dan adam yana iya mai da kai wani abu in Allah ya hukunta ya zama sababi amma a wurin Allah ba abin da sai mun yi zama kaza misali yanzu idan kana da iyali kuka yi aure ana ce maka magidanci dalilinta ran da babu ita zaka iya mallakan gida amma kai ba magidanci bane ita ba ta zama matar aure sai da miji ran da aka kulla aure to dalilin wannan auren kame da ita matar aure in babu kai ba wanda ta aure ba ta zama matar aure ba mafhum tayyib me yake nuna cewa wani ne yayi da kaza ba kaza to duk wata ni'ima a duniya Allah ya sa wani ya zama sanadin samun ka amma Allah kare ne mai bayarwa amma mu kuma babu wani abin da wai san da muka yi tukunna muka mai da Allah ya zama Allah duk siffofin Allah da sunayen sannan ko da mu ko babu mu wallahi haka yake <laughs> ba mu mai da shi haka ba in yau muka ki bauta Allah wai rashin bautan bai hana shi zama a matsayin wai shi ake bauta ba bai kore masa uluhiyya ta sama in yau duk duniya ta ta Allah ya halicci duniya bai kore mu Allah a matsayin arrabu ba in yau kowa ya inkarin mulkin Allah wallahi bai kore Allah a matsayin almaliku ba babu wani abun da wai sai mun yadda ko sai mun yake tabbatar wa Allah wannan babu shi mu ne a duniya sai an yi wani abu wani abu yake mai da kai wani abu in ba haka ba zai taba yiwa ba Mafu tayyib Allah ta'ala ya ba mu ikon ƙara imani da shi subhanahu wa ta'ala na za mu tashi babi na goma sha tara insha Allah du'a usujud addu'o'i da ake yi a cikin sujada na sallah insha Allah idan ana sallah aka yi sujada a kowane raka'a muna sujada guda nawa guda biyu a sallan farilla muna sujada guda biyu a sallan farilla da nafila so a kowane sujada ana iya karanta wasu daga cikin waɗannan insha Allah a wannan babi malam ya kawo mana addu'o'i daban-daban guda bakwai su ma iya cikin at wannan lokacin mu yi aiki da wannan wancan lokacin mu yi aiki da wannan ko a wannan raka'ar ka karanta wannan a raka'a ta biyu ka karanta wannan raka'a ta uku ka karanta wannan raka'a ta hudu ka karanta wannan ko a cikin wannan sujada kai wannan wannan sujada kai wannan wannan sujada kai wannan wannan sujada insha Allah ta'ala sai kai wannan mafhum insha Allah na'am bismillah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تبس وانا يا يا استاذ داني سلسلة سلسلة a yadda ya maimaita kaga ba inda muka more kamar wannan ko eh, Sannan mana kafa uku kamar muna sallah din ustaz jazakumullahu khaira subhana rabbiyal a'la asalin hadisi ne riwaya na Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu hadisin ya cikin sunan na Imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayh ya kawo shi a hadisi na 262 Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce ana so a cikin sujada mu karanta subhana rabbiyal a'la a ruku'i mun ce subhana rabbiyal azim wannan kuma mun ce al'a'la bambancin azim girma al'a'la kuma madaukaki sarki ya tabbata ga mu wanda yake al'a'la madaukaki shi yasa ya zama a Qur'ani akwai suratul a'ala sabbi isma rabbika al'ala kaga sabbi isma rabbika al'a'ala. alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada wannan yana ishara zuwa ga uluwi ne na Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ya daukaka subhanahu wata'ala ya daukaka zuwa saman sama ta bakwai insha Allah so subhana rabbiyal a'ala. mafhum tayyib wannan a cikin sujada ake karantawa shi kuma sujada sau nawa aka kira shi a qur'ani bari in gwada harjin ku ustaz zo ta canke na rukuni. arama <laughs> baka harji go yanzu kake koya ma kana kokari wa zai gwada kalmar sujada da kuma kalmar da aka ciro ta daga sujada ya zo sau 91 a ƙur'ani sau 56 a cikin 91 ya zo a matsayin ismi ne abinda bature ke cewa nawun nawun ya zo sau 56 wannan ke bayyana maka an ambaci sujada da yawa a ƙur'ani ma fiye da ruku'i don ruku'i guda goma sha nawa goma sha biyar wannan 91 kuma kasan ko a sallama ai sujada ta fi yawa fiye da ruku'i sada babu wata ibada a cikin da take kusantar da kai ga Allah kamar sallah babu wani lokacin da kake kusa da Allah kamar kana sallah saboda shi ne lokacin da kake ganawa directly da Allah kai tsaye kake ganawa da shi subhanahu wata'ala sannan a cikin sallar babu inda kake da kusanci da Allah subhanahu wata'ala kamar lokacin da ka sa ka a kasa shi yake ƙara tabbatar da ubudiyya da kaskantarwar da kai da tawali'un ga Allah su ba da wata mun amince mu bayi ne haka za ka ɗauki wannan goshi mai daraja da hancinka da tafin hannuninka da gwiwarka da ainihin yatsunka gabbai guda bakwai hannaye biyu gwiwa biyu kafa guda biyu su ya zama shida ko goshi da hanci shine na bakwai guda biyu ana irga su a matsayin ɗaya babu inda kake kusanci da Allah kaman wannan sannan ba inda kake nuna kaskantar da kai ga Allah kaman kana sujada kuma in ba Allah ba waye zaka zo gaban sa ka tsuguna haka ka masa haka haba jama'a ka gwada dama da ka gani in ba Allah ba wa zaka yi wannan ai da shi wannan wuri ka tsuguna ka sanya gwiwa a ƙasa hannu a ƙasa kafa a ƙasa goshi a ƙasa hanci a ƙasa in ba ga Allah ba idan za a yi haka wannan na Allah ne kaɗai subhanahu

subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli wannan hadisi riwaya ne na Imam al-Bukhari rahimahullah hadisi na hudu kuma hadisi ne na ummul mu'minin wal mu'minat na na Aisha radiyallahu anha bintu as siddiqa bintu as mace mai tsananin gaskiya kuma yar gidan dattijo mai tsananin gaskiya in ka ji an ce a siddiq su ne irin dattawan da a ce kaiwa na yi dattijon arziki ne to su ne su abubakar siddiq radiyallahu an tun a wancan zamanin in ka ji ana maganan dattawan arziki to irin gidansu abubakar siddiq ke na ce gidan dattawan arziki ne to kuma ta samu tarbiya ita ma sai ta zama dattijuwar arziki as-siddiqa bintu siddiq wannan addu'a ita ce the same ake karantawa a ruku'i mun karanta ta a baya in ba manta ba kuma ita ce a cikin sujada shine subhanaka allahumma rabbana sarki ya tabbata gare ka ya Allah mahaliccinmu wa bihamdik tare da yi maka godiya allahumma ya allahumma ghfirli Allah ta'ala ka gafarta mu Allah ta'ala kai me Ta gafarta mun rabbi gafirli so ana karanta ta a kuma ana karanta ta asjada na'am sai kuma addu'a ta 43 a wannan babi na 19 insha Allah na'am سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبوح القدوس رب wannan hadithi shi ba ba a manta ba mun karanta shi a baya ko a babin ruku'i idan an koma za a same shi hadithin muslim ne hadisi na bakwai subuhun kudusun rabbul mala'ikati wa ruh hana muku tambayo akan me ake nufi da ar-ruh wa kuka kawo cewa mala'ika jibril ne wani kuma ya ce annabi isa muka rinjayar akan cewa mala'ika jibril ne saboda dalilai da ka kawo na ayoyin ƙur'ani da makamantansu da kuma ƙa'idar itinabi da ke cike zukiril khas adal am insha Allah sai addu'a ta 44 na'am Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka الظالمين اللهم لك سجدت وبك آمنت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وانا حديثي أسلي حديثي نينا رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه iya sahihu muslim hadisi na 771 insha Allah Allahumma ya Allah laka gare ka sajattu na yi sujada saboda ai goshinka na kasa kake yi ki zaka ce ya Allah gare ka na yi sujada wannan ke kabbatar mana a kowace gaba na sallah sai kaga akwai nau'in tauhidi na keɓantuwan Allah da wannan ibadar da ake masa saboda muhimmancin sallah Allahumma ya Allah laka gare ka sajattu na sanya goshi na a kasan nan wa bika amant zuwa gare ka na yi imani walaka aslamt gare ka na miƙa wuyana sajada wajihi na yi sujada da fiskata ne ga wanda halakahu ya halicci fiska da ita fiskar da aka sa a ƙasa da Allah ne ya halicce ta wa sawwarahu kuma ya suranta fiska da wa shaƙa sam'ahu ya kuma tsaga jin a fiskar a fiskar aka tsaga sai aka maka kunne da shi kake jin magana wa basarahu kuma ya tsaga gani aka fitar maka da ido a halittanka tabarakallahu ahsanul khaliqina sarki ya tabbata ga Allah mafi ahsanul khaliqin wato kenan mafi ingancin masu halitta ba wai iya nufin wani na halitta bane a'a koda wani ya kirkiro na abu to halittan Allah yake kwaikwayo Allah kuma shi ne ahsanul khaliqin ke sa yace wa laqad khalaqnal insana min sulalacin min sun thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sun ma an-nutfata alaƙatan, fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idaman fa kasawna al-idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin wani sura kenan suratul mu'minin ayoyi na nawa na sha biyu sha uku sha hudu sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin aya ta sha biyar sai ce thumma innakum ba'da zalika bayan nan kuma za a dauki rayuwarku na sha tubu a suna sannan gobe kiyama kuma za a yi mai za a taida ku ya ce walakar halaka na fauka kuma saba a tara'ik <laughs> wani abu sai ƙur'ani ƙur'ani ya iya magana Allahu akbar magana sai Allah subhanahu wataala a kawo maka ita daki daki daki daki kana binta kana jin tana ratsa kuma babu gyara a ciki da Allah ya kira halittar mu sai ce tabarakallahu ahsanul khaliqin abun mamaki duk abin da Allah ya halitta a duniya zai wahala ga inda yake yaba halitta irin halittar da ya maka da ya mini yayi wa sauran yan uwan mu mutane yana da wahala ka ga wani wurin da Allah yake yaba halitta in a girma ne ai akwai halittar sammai ai akwai rana <laughs> akwai rana amma kyan halitta Allah yana fata yawaita yaba kyan halittar mu mu mutane da ya halice mu kuma za ka gana aka ce aka amince yanzu misali babu halittar da tafi ka karfi akwai wacce dabba misali zaki yanzu a zo a same ka a ce ustaz za a mai da kai zaki da Allah kana so eh ba ka so sannan akwai halittar da in ka ganta ma a cikin gidanka guduwa kake mata saboda kana tsoronta kamar me maciji kana ganin dogo maciji sai ka watse amma a ce za a da kai maciji kana so tare da ka guje shi kana tsoro ba ka so in girma ne akwai halittun da suka fi ka kamar me ga giwa a ce za a mai da kai giwa rashin yadda da a canja maka halittar ka amince naka ya fi kyau ne to yanzu yadda Allah ya yi kan sai a ce yanzu gashi don a sauwaka maka halitta an baka zaɓi yanzu kagan aka kira ni a isa to sai na waiwaya nake ga baya na ko to za a ce za a kara maka ido biyu a baya kai ido hudu kana so <laughs> wallahi ba mai so kuma zai ce a biyun ya isa kaga ke dan baka kalubalantan halittar Allah ka san tafi kyau in aka ce za a kara maka ido ɗaya a gaba ya kai uku baka bukata hannayen nan a ce za a kara biyu su zama hudu kana so baka so to za a rage guda ɗaya kana so kafafuwa za a kara maka guda hudu saboda yanzu tun da akwai matsar man fetur za a maka hudu biyu idan ka gaji sai ka mai da biyu riza, sai ka yi tafiya da biyu ba shi kenan ba kana son karin biyu <laughs> kaka ai babu wanda ke bukata <laughs> kaga wannan yake bayyana maka wai mu da kanmu mun amince halittar da Allah ya mana ba ma bukatan gyara ko na sakan daya amma fa mai abin hawa taya biyu yana bukatar mai taya nawa hudu ana ce a jike yanka koma can za a baka mota zaka ce <laughs> na gode Allah ya taka da alheri ba kike yi ba amma da yake mota ne dan adam ne take daga an ƙara tayin zaka ce yayi kana aiki da manual aka ce ga auto sai ka ce tayi taka tana nan babu AC aka baka mai AC kana so kaga in dan adam ne yayi muna bukatan canji ce sa yau ana ba kana ba wa ɗanka ko ƙarka iphone 10 sai a ce ya wuce wannan wai magana yanzu pro max ake kaza so duk abu da ɗan adam ya yi ana son canji amma wanda allah ya ba abin da kake so a canja yanzu a duk jikin kan allah ya halice ga mun abu ɗaya da kake so a yanzu a ƙara maka adadinsa ko a rage maka <laughs> eh yanzu imamu malik rahimahullah wata ran iya zaune a gida sai wani mutum ya zo masa tambaya sai ya ce ana kultu li zaujati anti talika illam takun eh, illam takuni ahla shi ya ce wa matarsa wancan nasa keki ki har matar ba ta fi wata kyau ba in matarsa ba ta fi wata kyau ba to ya sake ta na'am bayan ya faɗi magana kuma sai ya gagara hukunci shin da matarsa da wata wa ya fi kyau to kaga ya yi conditional talaq wato a talaq ala shart yanzu dole ya bincike in wata ta fi matarsa kyau aurensa ya mutu amma in matarsa ta fi wata kyau a bai mutu ba ya rasa yadda zai sai da wajen imamu malik tambaya ya samu imamu malik a dare ya ce bisa ga abin da na gaya wa matata kuma na shiga rudani na gagar gane da mutum da wata wanne fi kyau da iyali na da wata imamu malik ya daga kai a dare ya kalli wata ya kalla ya kalla ya ce kai a fahimta ta in my opinion gaskiya wata ta fi matar ka kyau don haka auren ka ya mutu hankalin mutumin nan ya tashi ya fito a gida yana fitowa sai ci karo da imamu shafi rahimahullah shi kuma ɗalibin imamu malik ne don ya yi karatu gaba gare shi sai ya tambaye shi masu alwa mal ijaba wace tambaya kai wa malam kuma wace amsa malam ya baka manufarsa don ya karu shi ma da ilimi ya san tambaya kai da me tambaya da amsa don mu ma mu fa'idanto yace ga abin da na gaya wa matata kuma in tambayi malam malam yace fa gaskiya wata ta fi matata kyau don haka aure na mutu kuma gaskiya ina son matata imamu shafi rahimahullah yace haka malam ya fara yace yace to mu koma wajen malam nan ni ina ga ina da karin ina da fahimta sabanin ta amma mu je gabansa suka zo gaban imamu malik ya ce masa malam ga abin da ya ce kakka ba shi amsa ya ce eh, ya amma malam an ban dama ne magana Yace an baka dama yi magana allah ya maka albarka imamu shafi ya ce ni ina ga malam kaman fa matarsa ta fi watan nan kyau ya ce ha baya za a yi kalli fa wata ya ce eh ya amma ina da dalili ya ce tafi dalilin ya ce allah ta'ala yace ce wattini wa zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم a cikin suratul tin aya ta Allah ya ce mun halicci mutum a mafi kyawun daidaituwa mafi kyan structure yana karanta ayar sai imamu shafi malin rahim wala ke cewa a ahqu an ita gaskiya a ko ina ita ya dace a bi a amalikum wa asaba shafi'i sai ce ni malik malami na yi kuskure ɗalibi na imamu shafi'i ya dace bawan Allah ka je gida auren ka bai lalace ba take sai ya bar hujjarsa sai dauki hujjar ɗalibinsa to wannan su ne malamai masu yi don Allah shi ne ba su fargaban su canja fatawa kuma haka ake so in kana ɗalibin ilimi ko malami duk inda ka yi fatawa ka ga abin da ya fi naka karfi to ka canja kullum ka yi in ka gani ka canja shi sa mukan daure duk abinda muka samu hujja da ta fita mu karfin sai mu ajiye mu dauki wani wannan ba wai kayi tukka da warwara bane ka nuna cewa alama cewa don Allah kake yi mafhum tayyib Allah ya samu wanye lafiya na'am addu'a ta 45 a babi na 19 na'am سبحان ذي الجبروت والملكوت kibriya سبحان الجبروت سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والملكوت والكبرياء والعظمة wannan hadisi ai mun karanta shi ba da dadewa ba ko hadisi ne na nana Aisha radiyallahu anha riwayar Muslim hadisi 400 da nawa muka ce 487 zai zama subhana barki ya tabbata ga zil jabarut ma'aboci tilastawa wal malakut da mulki wal kibriya ma'aboci kamala a girma nasa wal azuma kuma ma'aboci girma subhanahu wata'ala na'am sai kuma addu'a ta 46 wanda kuma ita ce ta nawa a babin za ta zama addu'a ta shida na'am Allahumma اغفر لي ذنبي كله دقه وجلا وأولا وآخرا وعلانية وسرا اللهم اغفر لي ذنبي كله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلا دقه وجلا وأولا وآخرا وأولا وآخرا وعلانية سرا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره wannan hadisi riwaya ne na abu huraira radiyallahu an abdurrahman bin sakhar iya cikin sahihu muslim hadisi ne na 473 a wurin imamu muslim na 483 a wajen imamu muslim allahumma ghfir li dhanbi kullahu ya Allah ta'ala ka gafarta mini zunubaina kulla dukkaninsu dukkahu shine kalilahu zunuban 'yan kaɗan ɗinsu wa jilla wa kafirahu da kuma da yawansu zunubaina kaɗan da mai yawa Allah ka gafarta mu wa awwalahu da na farko wa akhirahu da na ƙarshe wa alaniyatahu da kuma wanda suke bayyane wa sirrahu da kuma wanda suke mai waɗanda suke ɓoye duka ya Allah ta'ala ka gafarta mini su Allah ka gafarta mana zunubanmu gaba ɗaya sai addu'a ta bakwai a babin ta arba'in da bakwai a littafin na'am اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء على نفسك wannan hadisi riwaya ne na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha iya sahihu muslim hadisi na 482 yana bayan wancan hadisi din Allahumma ya Allah inni ni a'udhu a'udhu ina neman tsari bi ka da aiki da yardarka min sakhatika daga fushinka ina roƙon ya Allah ta'ala ka bani yardarka da zai nisantar da ni daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika kuma ina neman afuwa taka lafiya taka da zai kare ni daga azabarka punishment ɗinka wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai minka daga fushinka la'usi sana'an alai ba ni da ikon irge ƙididdige yabo da kacancanta a yaba maka da shi an ta kai Allah kama asnaita kamar yadda kai yabo ala nafsika ga kanka ni ba zan iya yabon ka kamar yadda kai ba kanka ba subhanahu ta'ala. ita ba wannan addu'a ana karanta ta a cikin me a cikin sujada waɗannan su ne addu'o'i guda bakwai da ake a cikin sujada ina fatan ana haddace su duka Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am bismillah du'aul jilsa baina sajadatain addu'a da ake yi tsakanin sujada guda biyu shine bayan ka yi sujada ɗaya ka sa goshi a ƙasa ka dago ka zauna gabaninka koma sujada ta biyun nan tsakanin sujada da sujada ana karanta wannan addu'a na rabbi wannan hadisi ne na Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an riwaya na hadisin Imamu Muslim yana bayan hadisi na biyu da makaranta hadisi na 484 wancan da uku wancan da biyu haka suke a jere cewa fiyayyen halitta idan ya dago a sujada bayan ya yi sujadan farko ya dago Allahu akbar sai ya ce me rabbi gifirli rabbi gifirli amma hau ba kafa biyu kaɗai ba an kai hudu ko biyar ko shida duk ba kai laifi ba saboda hadisin ba ya takaita a biyu ba ne. hadisin huzaifa ne wanda fiyayyen halitta ya yi sallah wanda abdullahi ibn abbas iya tare da shi wanda ya karanta ya yayi nisa tukunne da ali imrana to anan ne rabbi gifirli rabbi gifirli amma bai takaita akan cewa wai kafa biyu kaɗai ake yi ba mu kiyaye in kai biyu ba kai laifi ba amma in ka kara uku ne ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ba kai laifi ba dan ya ce yana ta rabbi fili rabbi kwatan kwatankwacin sujada da ya mai tsawo kaga kenan ai ba kafa biyu aka karanta ba kawai misali ya bar cewa yana ta rabbi fili rabbi fili sai kira biyu a babin misali amma ba a babin alhasr bane mafhum tayyib na'am اللهم اغفر وعافني وارزقني وارفعني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وعافني وارزقني وارفعني وارفعني Allahumma gafirli ya Allah ta'ala ka gafarta mini wannan hadisi shi kuma riwayan sahabi ne wani sahabiyar waito shi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu hadisin Tirmizi hadisi na 284 kuma hadisi ne Hassan yana iya karanta Allahumma gafirli ya Allah ka gafarta mini warhamni Allah ta'ala ka mini rahama Wahadi ni Allah ka shiryar da ni ni, me ni anan ka tula stani bukan lura ne ma'anansa a nan wurin kuma shi ne Allah ka azurta ni ka wadatar da ni ba daga kalman wancan ba ne. Eh, Allah ka wadatar da ni shi yake nufi a nan wurin wa afi fa kuma Allah ta'ala ka kare ni ko ka nisantar da ni daga bala'i warzuquni Allah ta'ala ka azurta ni wajibirni Allah ka wadatar da ni warfa'ani Allah ta'ala ka daukaka ni mafhum tayyib wannan ita ma ana iya karanta ta bainas sajadatayn tsakanin sujada guda nawa guda biyu saboda karancin lokaci zamu zakata nan insha Allah ta'ala mu tashi a darasi na tara insha Allah ta'ala akan du'a usjudit tilawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Muhammad اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka cika iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka kai haske zuwa ga kabarinsu Allah ka raye da mu akan addininka ka dauki rayuwar mu akan imani Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi